Pastor in sole ambulat. Sub arbore autem umbra est. Pastor qui nullam nubem videt in caelo, cum cane et obibus ad arborem adit. Pastor umbram petit. Etiam oves umbram petunt. Post pastorem ad arborem adeunt pastor oves suas ad arborem ducit. Ecce pastor in umbra arboris jacet, cum cane et ovibus. Arbor, pastori et cani et ovibus umbrandat. Sed ovis nigra, cum paucis alis ovibus in sole jacet. Pastor, qui fesus est, oculos claudit et dormit canis non dormit. Dum pastor in erba adormit, ovis nigra ab ovibus albis habit, et ad ribum currit. Canis latrat, bau, bau. Pastor oculos aperit, oves aspicit, ovem nigram non videt. Pastor oves numerat una, duae, tres, quatuor, quinque, undecentum. Numerus ovium est undecentum, non centum. Nullae oves albae absunt, set abest oves nigra. Pastor et canis oves albas relinquunt, et silvam petunt. Pastor sacum cum pane in colle relinquits